hippos kai bus kai kyon kai anthropos Zeus anthropon poiesas oligo chronion auton epoyesen. hode tae heau tu synesei chromenos hote enistato ho heimon oikon heautoe de kai entautha dietribe kai de pote sfodru cruos genomenu Kai tu deos huontos hippos anteche in me dunamenos heke dromaios proston anthropon kai tutu ede ese hopos skepai auton hoduk allos e fe tuto poiesein e an meton oi keion e ton meros auto edor tu de asmenos para Paregenito met u polu cae bus, ud autos dynamenos hupomenein ton heimona. Homoios de tu anthropu me protern hupodexes thai fascontos, e an me ton idion e ton arithmontina parascae, cae autos meros dus hupedexe to de teleutaion quon psuchei i diaphthei romenos heke kai tu idio chronu merus aponeimas skepes etuche houto de sunebe tus anthropus hotan men entoi tu dios chrono genontai acheraius te kai agathus einai hotan de e statu hippu et genontai alas donas te kai hupsau kenas einai afik nu menus de e statu bos et archikus huparchein tus de ton tu kunos chronon anuontas orgilus kai hulacticus ginestai tu to e to e logo e chresai antis pros presbuten su mode cae dystropon.